koji Ko i kod svega drugog, tako i kod ovog opetovano razmišljanje puno pomaže ja mogu reći svog iskustva od prve ti rijetko što sjedne tako da pogotovo kod ovih važnih stvari je bitno promišljati, promišljati više put čuti, pročitati istu stvar kako ti iskustvo dolazi s godinama Onda ti je sve jasnije i jasnije Da to nije u mnoštvu riječi Nego da je to u jednoj konkretnoj stvari Koju napraviš na pravi način To je tako u životu u svemu Tako da je poruka evanđelja prilično jednostavna Ako se razbije na ono najvažnije I onda je najbolje krenut od tamo Od tog glavnog kostura Koji se nudi u riječi Božoj I onda postepeno tome nadodavati one manje bitne stvari Nažalost, puno ljudi krene obrnutim redom Krenu se hvatati nekih proturječja, nekih njima nejasnih stvari I pobrkaju sve što unutra piše To je pogrešan pristup Znači, ono što se meni otkrilo sad po putu na samom početku misije čini mi se jako, jako važno Pa bi ja to sad vama razložio I ovo je izuzetno važan princip Ja ga nisam nigdje nikad čuo Ali je izuzetno važan Znači Mi ne vjerujemo u Isusa Krista Mi ne vjerujemo u ono što je On napravio na križu To jest Bog Otac u njemu mi ne vjerujemo u novo rođenje Mi ne vjerujemo u novi život Mi ne vjerujemo u ništa Osim onog što pismo kaže O svim tim događajima Jer velika većina od nas nije bila tamo I neće nikad biti tamo I nije to vidjela Ni to sjetila Znači medij svega ovog jest riječ to je toliko bitna nijansa Da ako samo malo promislite o njoj To bi vam vidno također promijenilo pogled na stvari Da mi u stvari vjerujemo U ono što pismo kaže o Isusu Kristu Ne u Isusa Krista Ovo je jako važno Jer ga niste vidjeli ni čuli Većina Znači, medij komunikacije je pismo Ili riječ Božja i opet se vraćamo na onih 7 plus 7 temeljnih istina o kojima sve ovisi Jer puno ljudi krene s ove druge strane I onda sa svojim razumijevanjem Koje nije neko razumijevanje Pokušavaju Evo, evo uzmi si ovo Jedno Pokušavaju dokučiti ono što se razumom ne može dokućiti A što se može dokučiti jedino ako povjeri u ono što piše Primimo ono što piše I duha Božjega koji nas iznutra prosvjetli onome što piše I tu puno ljudi kiksa Ovo je super važno Ne znam da li ste me razumjeli što vam govorim Vi ne vjerujete u Isusa Krista nego vjerujete u ono što je pismo o Isusu Kristu reklo ili opisalo A vi ste to ili sami pročitali ili vam je netko rekao To je temelj svega Da li je pismo istinito Ima jedna prekrasna rečenica I treba svima koji su potrebiti ja bi danas počeo od nje S obzirom da je prvi korak ka tom prijestolju slave Bog Dobar, dan, <laughs> Uzmi odmah dva komada da e. e. S obzirom da je prvi korak ka prijestolju slave Na kojem Bog Otac Ovo je isto važna ideja koju nećete čuti nigdje A istinita je Dakle, na prijestolju slave Sjedi Bog Otac I vlada nebom i zemljom u za nas vidljivom i spoznatljivom liku Isusa Krista U kojem je On u svoj punini Ne djelomično U svoj punini Prisutan tjelesno za nas njegova stvorena bića kad kažem tjelesno, ne mislim više na fizički tjelesno Jer Krist više nema fizički tjelesno tijelo. On ima proslavljeno duhovno tijelo Ali kad kažem fizički, mislim dostupno našim osjetilima Jer mi kao stvorena bića ne možemo i nikad nećemo Pojmit ili vidjet Boga u njegovoj biti jer konačno ne može i nikad neće dokučiti beskonačno ono zauvijek nadilazi njegove mogućnosti Bog je duh Ivan 4.24 I ostaće duh I prebiva u nepristupačnom svjetlo I nitko ga nikad ne može doseći Od stvorenih bića A sva su stvorena no za stvorena bića radi svog ili našeg blaženstva Jer njemu je stalo i do nas On je uzeo lik kojeg je u potpunosti ispunio sa sobom I s kojim je postao savršeno jedno Po Ivanu 10.30 i 17.21 do 23 I u tom liku je on Emanuel Bog s nama i u tom liku on sjedi na prijestolju slave i zove se Jaganjac Jaganjac je njegovo ljudsko zaklano I proslavljeno I u tom liku on vlada nebom i zemljom za nas Po Mateju 28.20 Prema tome Mi Otcu pristupamo u Kristu Isusu Tko vidi mene, vidi Oca Ivan 14.8.9 Tko vidi mene, vidi oca zato kad ga Izaija najavljuje u devetom poglavlju šesti stih kaže Evo imena Ime u Bibliji u Svetom pismu naznačava kvalitetu imenovano Prema tome nije da je to pet različitih likova Nego pet opisa njegove kvalitete ili njegovog bića To vam je jasno Da Bog ima više imena I da svako odražava jednu njegovu kvalitetu i onda ga zove predivni Mene pitao kak si, pa predivno, jer u meni je predivni Što i vama želim Trebali bi biti svjesni da je Krist u vama Nada slave Kološanima 1.27 Drugo je savjetnik Ili ti ga On sve zna I On će nam po svom duhu koji prebiva u nama to i otkrit Kako je obećao Ivanu 13, i šest Savjetnik, najbolje vam je njega pita za savjet ako nešto ne znate Ispočetka ne oslanjat se na ljude Ne oslanjat se na ljude Jer ako ste primili Krista Isusa Ako niste imate priliku na ovom seminaru na pravi način To znači da imate u sebi probuđenog ili ti ga oslobođenog duha Božjega koji je Bog sam u vama on je tu cijelo vrijeme, nije vam ga On dao kad ste primili Krista Jer po njemu živite i bez njega ne bi mogli ni trenutka opstati A, uzeti uzeti, uzeti Prema tome što se događa pri spasenju, otkupljenju, novom rođenju Duh Boži se oslobađa u nama i On je nanovo aktivan na jedan novi način Jer nema grijeha i može postati aktivan na jedan svet način i zove se Duh Sveti Prema tome, On u nama, kako Ivan kaže u prvoj poslanici stihovi 20 i 27 On vas uči o svemu Trebalo bi se naučiti njega pitat I to njegovo pomazanje To i ne laže Zato se zove savjetnik Kad dođe On, duh istine On će vas uvesti u svu istinu i onda sad ide broj tri ime Uzmite se ovo, ako se sami, nema problema Zagrijavamo se i onda ide ime i opet jedno ime koji nas zanimaju A to je Bog silni Govori o Isusu Bog silni Bog silni O Isusu govori O istom Isusu kojem Toma govori Kad su mu se oči otvorile Gospod Bog Gospod moj i Bog moj To je isti Isus To je rekao Ivanu 20 i 28 to je isti Isus o kojem Ivan govori u prvoj poslanici Peto pogalje stih 20 On je Bog istiniti i život vječni Isti Isus o kojem Pavle govori u Rimljanima 9.5 Da je Bog blagoslovljen u vijeke vjekova Danas ću vam probati objasniti To jer je važno Puno ljudi kiksa na sljedećem Oni misle da je primit spasenje Primiš ga jednom i to je to Da je primit isceljenje Primiš ga jednom i to je to Ovo vam zato govorim Misle da je Bog stvorio jednom svijet i da ga više nema u svijetu U trenutku kad bi se Bog makao iz svijeta sa svojom stvaralačkom djelatnošću Svijet bi se iste sekunde raspao To važi za nas Puno njih misle ja ću primiti nastaviti po starom I onda nisu nikad ni primili I stanje im se ne promijeni To je stalno primanje Opetovano primanje Neprestani odnos, bračni odnos To ćemo zadnjeg dana naglašavati Bračni odnos, suživot Uzmi, se u prvu Suživot sa Kristom Isusom On u nama i mi u njemu Bog zna, uzmi se tu prvu Tu je samo tajnova, da Znači, on se zove Bog silni To je treće ime I četvrto, kojim ga prorok najavljuje Otac vječni Is, O Isusu govori kako je moguće da se Isus zove Otac vječni i da mi koji znamo istinu Otcu pristupamo Isusu? Zato što je Otac vječni duh Nadspoznatljivi duh Biće koje nadilazi oblik koje jest u sebi ljubav, mudrost i sila Sebe u svoj punini za nas utjelovio u Kristu Isusu da bi za vijeke vjekova riješio problem koji je mučio sva stvorena bića A to je da mogu vidjeti svog stvoritelja I ljubit ga svom dušom Svim srcem, svim umom i svim silama tijela svog Bog, uzmi se upravo Dakle, mi idemo prema tom ocu Koji sjedi na prijestolju slave Vidljiv za nas u Kristu Isusu I u otkrovenju ga zove Jaganjac Mora vam biti jasno da Jaganjac ne sjedi na prijestolju To su vam proročke slike to vam je način kako se duhovna stvarnost pušta u prirodnu stvarnost Da bi mogla sebe izraziti za nama, na nama razumljiv način I onda je On Na tom prijestolju Milosrdan Milosrdan to znači ima ljubav koja je prema onima koji pate To je milosrđe od mizerikordija Od srce i mizerija Imam srce prema onima koji pate, to smo mi i on se nije promijenio, nego je i dalje veliki svećenik I dalje je koji ima osjećaja za ljude Jer je i sam uzeo tijelo i patio u svemu kao i mi Osim što grijeha nije počinio po Hebrejima 2.17.18 I zato nas poziva k sebi da dođemo odvažno pred prijestolje slave Po Hebrejima 4.16 i primimo I primimo Juče je bio dečko, on je htio da se odmah molim za njega I on kaže da se on ne osjeća dostojan To je jedan uobičajeni problem među vjernicima Potaknut lažnom doktrinom koja je u vladajućoj crkve koji ne razumiju da ne mogu primjenjivati stihove iz Svetog pisma prije iskupljenja na one koji su iskupljeni kao recimo ono što je rečeno u Mateju 8. poglavlje stihovi 4 do 13 Kad se stotnik poziva i kaže Ja nisam dostojan To su pogani neznabošci i onda to vjernici koji su zavedeni svaki dan ponavljaju cijelog života kad dođu na svetu misu i kažu ja nisam dostojan. To je sotonski nauk jer te drži u ropstvu od koje te Krista oslobodio. Svaki koji je primio Krista i kako dostojan Ne samo da Krist dođe pod krov njegov Nego on prebiva u njemu Je li vidite lažnu doktrinu? Znači on prebiva u nama A ne samo da nije dostojan da dođe pod moj krov On živi zajedno sa mnom pod mojim krovom u mene I ta dostojnost se zove pravednost Božja u Kristu Isusu to je moguće samo zbog krivog tumačenja svetih pisama i nerazumijevanja novog stvorenja Novog stvorenja u Kristu Isusu Staro stvorenje opterećeno grijehom i padom pod navodnicima nije dostojno da u njemu prebiva duh Boži jer je opterećen grijehom ali kad se grijeh dokida u Kristu Isusu onda grijeha više nema i duh Boži se nanovo može nastaniti u njegovoj djeci što mu je bio naum od početka po drugim Korinčanima 6.16 i čini nas dostojnom, dostojnima svojom krvlju Ne našim zaslugama Svojom krvlju I to se zove pravednost Božja I onda stojiš na istoj poziciji kao što je Krist stajao kad je bio na zemlji na istoj poziciji jer te Bog isto ljubi kako kaže Ivan 17.23 isto te ljubi isto te ljubi isto i ti si baštenik Božji i subaštenik Kristov Znači dijeliš istu baštinu Stojiš podignute glave Jer si očišćen od svih grijeha Kristovom krvlju Dijete si Božje I te kako si dostojan i onda takav si pravi protivnik Nadmoćan si silama tame I bolestima i zlodusima I svemu u ovom svijetu Jer kaže pismo To su Rimljani 5.17 kako je smrt kraljevala po jednome Adamu Koji je dozvolio da svojom greškom Protivljenjem Božo riječi Da ga Sotona zavrne I grijeh da donese smrt na ovaj svijet To su Rimljani 5.12 I kaže smrt je kraljevala po jednome Ali koliko će više Ali koliko će više Oni, to smo mi Koji su primili Koji su primili dar Dar Pravednosti I obilje milosti Kraljevate U životu Ne na nebu U životu po jednome Kristu Isusu Meni to ne zvuči ko, ne zvuči da nismo dostojni Meni to zvuči kao da nas On čini dostojnima i da mi mi trebali biti dostojni takve velike milosti I hodati na svjetlu riječi u pobjedi O tome je današnje predavanje O onome što je On za nas napravio na križu Inače se zarobljen cijeli život Mora vam biti jasno da je neistina od zlog Koji je otac laži i ubojica od početka po, po Ivanu 8.44 i da oni koji su neistini nikad neće doći na svjetlo Jer neistina je stramputica I da se neistine trebate bojat I da neistinu trebate razotkrit I da neistinu trebate odbit Zato Krist kaže Ja sam istina Mora biti da mu je bitno Kad spominje da je istina Kaže u Ivanu 18.37 Ja sam došao na ovaj svijet da svjedočim za istinu istina O toj istini tko smo i što smo u Kristu Isusu Govore samo poslanice apostola Pavla Nitko i nigdje drugdje Nešto se mrvicu dotiče Petar Ali samo Pavle je primio direktno s neba Od Boga Od nijednog čovjeka Otkrovenje o iskupljenju Sveto pismo je progresivno otkrovenje Postepeno se razotkriva to znači da mnoge stvari koje su bile više nisu i da ne možemo primjenjivati stihove koji su važili za prije na ono što važi sad Ako me Kristova žrtva očistila od svih grijeha Ne možemo se ponašati ko i dalje imam Ko da i dalje imam grijehe Ili razumijete dinamiku? I da vas Sotona želi držati u tom robstvu Iz kojeg vas je Krist oslobodio To mi se čini dosta važno Razumijete? Jer evo vidite, on ne može primiti Rekao mu je Duh Boži njemu samome Jedan dan ti ne možeš primiti Jer se osjećaš nedostojnim Tako mu je nekako rekao, juče mi je priča Osjeća se nedostojnim jer ne zna što mu pripada u Kristu Isusu Jako bi mudro bilo Vi sami svi da si date truda I odete u Pavlove poslanice I popratite svaki izražaj u Kristu Isusu U njemu, po njemu i onda to pripišete sebi jer to piše vama Poslanice su za crkvu, to je za nas, za tijelo Kristova To su ljubavna pisma nama osobno i tiče se sve nas Danas ćemo se dotaknuti tih nekih stvarnosti Znači prva, prvi taj korak prema prijestolju slave gdje Bog Otac Koji nas ljubi, koji je ljubav Koji nas nikad nije odbacio, ni osudio Nikad I sve čini da nas vrati k sebi Koji svaki roditelj koliko god je dijete loše i pokvareno Vjerujte meni jer sam radio sa ovisnicima o heroinu I sa obiteljima istih pa znam Majka bi dala sve, cijelu sebe Prodala bi kuću i manje samo da ga vrati Nek laže, nek krade, neki joj je na sramotu ako ona sa tomom ljubavi Božje u sebi Može to napraviti koliko više Otac koji je sama ljubav svi problemi ljudski, ja ovo stalno govorim Stalno znaju ovi bliži meni Svi problemi su vezani samo za jedno Što ne poznajem Oca Jer ako bi ja doista znao u svom srcu Da je Bog moj Otac Doista ja to znam, ali doista kad bi znali Ne samo da ste čuli i da nabrajate onako bez puno razumijevanja molitve koje nemaju veze s pravom molitvom jer su nabrajanja kako ne zna božci čine po Mateju 6, 7, 8 što on rekao da neće biti uslišeno nego da molite s razumijevanjem onda da stanete recimo godinu dana i samo izgovarate oče s razumijevanjem što znači da mi je Bog Otac ili da je moj Otac Bog Što znači da moj Otac ima sve konzume na ovom svijetu Je li će meni išta nedostajat Ne, ne bi bilo brige da ga poznajemo O tome vam govori Matej 6.24 do 34 završava, ne brinite O malovjerni, zar ne znate? O malovjerni, zar ne, zar ne znate? Zašto vam ovo govorim? Ovo vam govorim da se zamislite Da dolazite pred Oca koji je sama ljubav i koji vam želi dati sve, ne nešto i da su svi problemi jedino na našoj strani jer ga ne poznajemo Ili smo krivo podučeni ili smo lijeni pročitati Jedan od najveličanstvenijih stihova u Svetom pismu su Rimljani 8.32 Ali on koji nije svog sina poštedio Nego ga je predao za sve nas Kako nam zajedno s njime neće dati i sve drugo I nešto drugo, malo drugo, ne ne, sve drugo jer mi, to jest vi, na seminaru, ovom seminaru On je zamišljen da ljudi dođu sami pred Oca I da su svjesni da su djeca Božja I da traže u radosti i odvažnosti I da prime i znaju da su primili Jer Otac im ne može ne dati Sutra krećemo s time Donesite ona što god obećanja Koncentrirat ćemo se na drugi dio tih rečenica Ne na što god, nego na primit ćete jer te rečenice imaju i što god, ali imaju i primit ćete Sutra počinjemo sa važnim dijelom vezano za vjeru koja prisvaja Znači, vi dolazite pred njega I svjesni ste da vam on to želi dati I ne sumnjate da ćete primiti Tako primate ne samo iscjeljenje Nego kaže i sve drugo I sve drugo zato vam ovo pričam I onda dolazite odvažno Hebrej 4.16 Pred prijestolje slave Uvjereni da ćete primit Sutra pričamo o primit zato je glavna riječ primjet, Jer ljudi jednostavno ne znaju, nisu podučeni, ne čitaju Nije ih briga, idu kroz život bez glave Ko muhe bez glave U porazu i misle da to tako mora biti Jer ih slijepi vode koji ni sami ne znaju Pismo kaže da u Kristu Isusu imamo pobjedu i to kaže na više mjesta Kaže neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka Bude utvrđena svaka izjava Sad sam vam rekao Rimljane 5.17 Rimljane 8.37 kaže Unator svemu tome nabraja nevolje, pogibelji, mač Sile, vlasti, smrt, život, svako drugo stvorenje Unator svemu tome mi uvijek nadmoćno pobjeđujemo Nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi Bit u porazu nije bit ponizan, nego bit neupućen Bit zaveden, bit zarobljen Drugim Korinčanima 2.14 Hvala Bogu koji nas po Kristu Isusu uvijek uvodi u pobjedu Uvijek Bit u bolesti nije bit u pobjedi nego u porazu Bit u bolesti je bit u prokletstvu Sad ću ja to vama pročitati Ponovljeni zakon, jučer smo ga spominjali 28, sedmi stih Pazi sad ovo Gospod će ti da da tvoji neprijatelji koji se podižu na tebe Budu potučeni pred tobom To je blagoslov To je blagoslov kad dođe vrag i vi znate da je vrag Jer znate što je vražije Trebate se podložiti gospodu Oduprijeti mu se sa silom gospodnjom I on će pobjeći od vas glavom bez obzira Jakovljeva 4.17 A ne ponizno primi Sotonu u život I spava s njim u krevetu Pa je I misli da je to ok Jer Sotona i Sotonsko je isto, jel tako? Jel isto Sotona i Sotonsko? Mora biti Mora biti Jel isto laži i otac laži? Mora biti Iste je kvalitete ja, ja ovo čitam Ja ovo čitam da, ovo, da je ovo e, sedmi stih 28. 28. pogleda ponovljenog zakona Ja čitam da ovo blagoslove Drugi stih kaže Svi ovi blagoslove jedan od sedam blagoslova koji su nam osigurani u Kristu Isusu Od strane Boga Oca na križu kao dar milosti Po njegovoj ne, ne, ne bezgraničnoj nadspoznatljivoj ljubavi Jest pobjeda Zove se na hebrejskom Jehova ili Jahve Nisi Pobjeda ne znam da li ste primijetili, da li ste čitali Nažalost, većina ne čitali Krist je bio u pobjedi Smrt na križu nije, nije poraz, nego pobjeda On je smrću obeskrijepio onoga koji je smrt doveo na svijet I držao zarobljene u strahu od smrti To smo mi Po Hebrejima 2.14 On ga je pobjedio smrću, smrću križa Smrt je bila žrtva iz ljubave Koja je okajala grijehe čovečanstva i svih palih duhova To je pobjeda A Krist je na zemlji živio u pobjedi što više po Kološanima 2.15 On on ih je javno, javno porazio Javno ih je izvrga ruglu I vodi ih za sobom u pobjedničkoj povorci A mi nismo iza Zavezani onako koplje Nego s njime u kočije Prema tome, i s tom spoznajom Jako je važno ovo spoznati To se možda čini ko mali ditur Ali nije da znaš da onda u ime Isusa Krista To je plan Da odavde izađete svjesni Da ste u Isusu Kristu pobjednici I da kad dođe vrag na bilo koji način Kak su naučili ovi oko mene Kaže nećeš Nećeš Ovo je Božje vlasništvo Ovo je plaćeno krvlju jaganca bez mane Ne nečim propadljivim 1. Petrova 19. Ne nečim propadim, ne srebrom i zlatom Nego krvlju jaganca bez mane Kaže kupljeni ste stoga 1. Korinčanima 6.19.20 Stoga, prema tome, s obzirom na to Proslavite Boga u svom tijelu A prije toga kaže Niste više svoj Ja više nisam svoj Ja pripadam Kristu Isusu, a ne vragu Problem je s ljudima što oni ne znaju što se dogodilo prije križa Na križu, iza križa I njima to ništa ne znači Oni žive koda to, da to nema veze s njima To je problem ako nisi na pravi način apsorbira križ Još si u vlasti sa ne Nema veze si član crkve ili nisi a nakon križa ti život nije isti Onda živiš u zajedništvu s Bogom u Kristu Isusu Zajedništvo je brak Da li netko ne razumije da je e, e, život prije braka i u braku drugačija stvar Da se mijenja nakon matičara i nakon blagoslova u crkvi Da se mijenja vaš odnos da je to nešto drugo E, to vam je ista stvar kad se vjenčate savezom vječnim za Krista Ne možeš se ponašati ko da se ništa nije dogodilo I ne možeš se više potpisivati svojim imenom I živjeti ko prije bez obaveza i bez te odgovornosti koju vuče za sobom bračna obaveza Jel' tako? Znači, mi idemo ka prijestolju slave I tamo stoji vidljiv za nas Otac naš nebeski stvoritelj Duh iz vječnosti u vječnost Koji je čista ljubav Kaže da je ljubav 1. Ivanova 4, 8 U Kristu Isusu u kojem je po Kološanima 19. i 9 prisutan u svoj punini Ne dijelom, u svoj punini Tjelesno ili nama prirodnima stvorenima spoznatljivo To je to I drži uručen Milosni dar iscijeljenja Besplatni, nezaslužena dobrota I kaže, ovo je vaše od nas se samo očekuje da mi to spoznamo i radosno primimo I kad, ti kad tebi jasna ta priča, kad ti to znaš, nemaš ti tu straha Ja nemam straha kad meni mama da neki poklon Ili recimo, evo, Rada mi je sad kupila makovnjaču Ja, meni nije bilo, ja nisam imao tremu jer sam ima trema Koja je razlika? Je li rada bolja od mog Oca Nebeskog? Svi problemi jer ne poznajem Oca Jer ne poznajem Oca Jer ne poznajem Oca I onda sad mi dolazimo i nešto hoćemo Znači to nije da mi moramo se misliti da li će nas tog dana izvući Da li je tog dana naš broj na, na redu Ako nas ne izvuče, nema veze Možda bude sreće drugi put do godine Ne, ne, ne, ne, ne, to je za sve Za koliko njih je križ? Za sve I onda sad mi idemo ka tome To slikovito prikazujemo, jel' tako? I ta svaka stepenica je jedna svjesnost koja je potrebna nama Da uzmemo taj poklon i da znamo da smo ga uzeli Znate ono, jeste vidjeli ono nekad imate, ne znam, psa Pa on uzme nešto, onako uzme i ode s tim I to je moje i ne, više nema šanse da mi uzmeš E, tako morate uzeti Sotona ti to ne smije više oduzeti jer znaš da ti prepada I broj jedan korak k tom, kri, prijestolju jest svjesnost ili poznavanje istine još bolje jer jasno vam je da ima i neistine po tom pitanju Poznavanje istine Da taj Bog Otac koji sjedi gore u Kristu Isusu Ili Krist Isus To je pravilnije reći Sad Prije to bilo različito prije križa Sad Taj Krist Isus Da je isti I da dalje čudesno iscjeljuje. Kao odgovor na naše molitve To morate znati Ne možda, aha, a čuj, a ako, a ne znam Ne To sto posto On čini dan danas To je stepenica broj jedan Broj dva Morate vi znat, vi, vi, vi Ne mogu se ja spasiti namjesto tebe e, Ne, ne možeš se ti spasiti mojom spoznajom Svako se mora spasiti svojom spoznajom Svako se mora iscijeliti svojom spoznajom Drugo je da znamo izjave i obećanja u Svetom pismu i da vjerujemo, još bolje je da znamo i to, da smo sigurni, da se tiču nas osobno Da se sva ona što god obećanja tiču mene jer to to znači, riječ Božja, mislim, Bog govori svoj svojoj djeci To mora biti I ako on kaže u 1. Ivanovoj 5, 14, 15 To je obično molitva koju molimo na kraju seminara Ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega Da ako tražimo bilo što u skladu s njegovom voljom On nas uslišava I ako znamo da nas uslišava Ja dodajem jer je to u kontekstu u svemu što tražimo u skladu s njegovom voljom onda znamo, pazi znamo, znamo, znamo, ne mislimo, vjerujemo ako možda ne znam, znamo da već imamo. Tu nema dvojbe, već imamo ono što ištemo. I da to važi za sve nas Zašto? Zato što je on rekao Ispočetka mi govorimo o tome da je medij komunikacije riječ Božja ne moje nadahnuće Ne zato što je netko učen pa vam je to rekao Ne zato što ste vi dio neke jake organizacije Ne, ne Zato što je on rekao na tome mora biti utemeljena naša vjera Jer vjera dolazi slušanjem A slušanje po poruci Kristovoj Broj tri Broj tri Jest Spoznaja Ona mora biti jasna da nam Bog, Otac, taj voljeni, ljubljeni Želi dobro i zdravlje I da nam samo zli ili sotona želi zlo i bolest O tome smo jučer govorili i da je bolest u našem životu jer smo mu mi na ovaj ili onaj način to omogućili To je jako važno Da ne bi mi prebacivali to na njega ko što većina čini u njihovoj veličanstvenosti ne manjkavoste On, On Ne daj Bože da sam ja nešto kriv On je sve kriv On je to dao mene To je izuzetno važno Da mi vidimo da ima naša uloga u tome Jer ima Ja vam nemam sad toliko vremena objasniti Cijelu priču o Božjem spasenju Cijeli Boži plan gdje on počinje Jer on ne počinje s Adamom nego nešto prije jer kako je pitala jučer gospođa Postoje neka pitanja koja se ne mogu odgovoriti Znate i sam jer vam nema ko odgovoriti To je svima lako dostupno Nego se izmotavaju i kažu da morate vjerati Jer sami ne znaju Ja znam Zato što znam ono što oni ne znaju I onda znači postoji znanje o svemu koje ne ostavlja dvojbe Gdje se točno jasno vidi koja je naša uloga ali to bi mi uzelo puno vremena To ću objasniti svima koji hoće dodatno znanje Ali svatko je od nas Sam kriv Za sve loše što mu se događa Svatko je od nas sam kriv za sve loše što mu se događa a to nije nužno sam skrivio za vrijeme ovog zemaljskog života Nego je donio kao teret sa sobom Zbog grijeha kojeg je počinio u čistom duhovnom stanju Kad je jednom davno, dok su prvi duhovi morali odabrati ili Boga ili Lucifera Stao na krivu stranu Što je bio i uzrok stvaranja materijalnog svijeta tako da nitko Jer ja vidim da je to problem Ja razmišljam gdje je problem s ljudima Problem je s ljudima što oni misle da se njih Kristova žrtva ne tiče Da on njima ne treba Da su oni super no pismo kaže da nema pod kapom nebeskom To su djela 4.12 Problem je samo riječ je ostao iste Stvarnost ista morate ga primiti Bez njega nema spasenja, i skupljenja I umrijećete u vašim grijesima Sasvim izvjesno Samo što nećete zna zašto Ja vam znam objasni zašto Di je vaš problem u tome Ko je tu stvarno kriv i da ste to vi ili mi I zašto je Krist jedini i što se stvarno događa kad primimo Krista I što smo mi stvarno ocu i On nama tu je problem s ljudima što ne znaju I hodaju bez tog znanja I onda su hitani amo i tamo I lako ih je zavest Jer nemaju odnos prema njemu Svejedno im je Prosječno, znači to prosječno Kad kažem to je preko 90% Vjernice nemaju nikakav odnos prema Kristu Isusu Nikakav On im ne znači ništa I dogod je takvo stanje stvari One su u vlasti Sotone i u porazu Dogod je takvo stanje stvari Jer jedan ga je pobjedio Smrću križa Ali oni ne znaju zašto ih se taj križ tiče oni ne znaju zašto moraju doći po taj križ I prihvatiti tu žrtvu Od čega njih ta žrtva oslobađa Pa ja nisam nikog gubio, nisam ništa ukrao, pa nisam tako loš Priča je puno dublja Priča je da uglavnom Uglavnom Utjelovljene duše na ovoj zemlji Jesu pali anđeli Isti oni anđeli koje on spominje Kad kaže da ih je okovao vječnim okovima I da je zemlja tu da bi vratila tu palu, ta pala bića ocu I da Bog nije nas stvorio s tim falševima kako vidimo i osjećamo u sebi oko nas Nit nam je Adam kriv Što mnoge buni Nego smo si sami krivi Adam je samo oteža put nazad jer nije iskoristio priliku koju mu je dao Bog Kao prvom od palih duhova koji su prošli kroz cijelo stvaranje u rastavljenom stanju U velikoj agoni, kako Pavle govori u Rimljanima 8.19 do 22 I okajavali pad Da bi im se dala prilika da kao duša Budu utjelovljeni u ljudskom biću I odaberu sad ispravno Svog gospodara što su jednom krivo napravili kad su odabrali Lucifera što ih je isrozalo u bezdan bez iz čega ih otac želi izvući Zašto je stvorio materijalni svemir Koji je put nazad za jednom pale anđele Sad zamisli da si si sam kriv za sve I da nosiš u sebi drevni pad otpadništva od Boga Kojega nitko ne može iskupiti sam Jer je bio prevelik jer su anđeli pali u čistom stanju Dok se jedan od nepalih od sinova Božih i samilosti, iz ljubavi prema svojoj obitelji koja se odmetnula Nije ponudio da uzme grijehe svih na sebe I kaže Bog koji je ljubav Je prihvatio ljubav jednog Je prihvatio ljubav jednog Da bi zbog njegove žrtve ljubave Poništio grijeh protiv ljubave I u njemu koji prihvate tu ljubav Vratio sve pale k sebi Sve ti se promijeni Kad znaš Kad znaš Da si bez te žrtve I dalje palo biće Sve ti se promijeni kad znaš da kad umreš Ideš tamo Ideš tamo gdje nema Božeg prisustva jer si i dalje opterećen sa velikim grijehom otpadništva od Boga Čega su posljedica naših grijesi na zemlji Jer mi imamo palu prirodu, to ste sigurno čitali samo mi mislimo da nam je ona pala s Marsa Da nam je neko drugi kriv, neki Adam Adam je bio jedan od kolovođa u pobune Jedan od najmoćnijih duhova Koji su stali na stranu Lucifera kad se pobunio protiv Boga I rekao, ja sam vas stvorio i zato je jednom od najmoćnijih duhova bila dana prilika da napravi ono što je kasnije Isus morao napraviti A to je da poštuje Božju volju Da se odazove na jednostavnu zapovjed Ne učini već samo to što mu je rečeno ne učini Ukazuje svakome ko razumije da on u sebi ima ono što će učiniti I već to ukazuje da on bio pali i on je htio da sa pozitivnom zapovjedi sa negativnom zapovjedi da proizvede pozitivan učinak kod njega jadam je pao i otežao je put svim drugim duhovima ne da im je on kriv za njihove muke jer su došli sami sa svojom krivnjom sve uključujući sve nas nego je on mogao olakšati cijeli put da je napravio što Isus mora doći napraviti a to je da je bio poslušan i da se pokori ocu od kojeg se jednom odmetnuo I tu je došla smrt na svijet jer je Adam bio prvi Prvi, ne jedini, ali prvi i onda, s obzirom da on nije bio jedini Jer ih je više bilo stvoreno Pa to ljude buni Odakle ovaj, odakle onaj Zašto ovaj, Kain ovamo Prati se njegova loza sama Zato što se iz nje treba pojaviti spasitelj Nije bio jedini, ali je prvi bio stvoren ovo vam pričam da razumijete koliku nam je ljubav Otac ukaziva i uvijek će ukazivati i Stalno sve čini da nas vrati k sebi Jer ga ne poznajete Uglavnom Bez prave poduke Jer vam ne znači ništa I onda vam ne znači ništa ni Isus Krist I onda štujete sve i sva Na svoju štetu A ne razumijete njegovu ulogu i njegov odnos s Ocem sad jer samo je jedan I zauvijek će biti jedan Koji je uzeo sve grijehe Pazi sad o Svih palih anđela To je drevni veliki ne is, nemoguće iskupljivi grijeh od samih bića grijeh onda Adamov kiks i sve naše grijehe na zemlje sve je uzeo na sebe i Bog je prihvatio njegovu ljubav i zbog njegove ljubavi nam je izbrisao sve grijehe I svaki koji primi Oca koji je ljubav u Kristu Isusu jer ljubav je donijela spasenje Bog je bio u Kristu Isusu drugim Korinčanima 5.19 I svijet je pomirio sa sobom ne im opačina njihovih Bog je duh iz vječnosti u vječnost Vječni duh ljubavi I On je ispunio jednog od svojih stvorenih bića Isusa sa sobom i to se piše poslao ga On ga nije poslao, nego se Isus pun ljubavi sam prijavio I onda je jedan od nepalih sinova Božih sišao na zemlju po zadatku Uzeo tijelo u drugom pa- nepalom koji je sišao po zadatku, što je Marija I obavio svoj zadatak veličanstveno Ovo vam promijeni perspektivu za vijeke vjekova Nikad više ne skrenete pogled nigdje Sa Krista Isusa jer znate tko je što je Nažalost, ovo vam nema ko objasniti I onda hodate amo i tamo Onda mislite da je Isus mali A Marija velika no istina je da je Isus veliki i sjedi na prijestolju slave i vlada nebom i, zemljom A Marija je oko prijestolja zajedno sa svima koji su postigli konačni cilj ali nakon križa, sad ću vam pročitati iz Kološana Nakon križa Situacija nije ista kao prije križa Jer Isus kad je došao nije bio Bog On je bio Sin Boži Jedan od stvorenih bića i uzeo je tijelo u Marije jer je morao okajat grijehe A nije ih mogao okajat u čistom duhovnom stanju Nego u tijelo U tijelo I bio je sin čovječi Nog zbog svog života ljubavi i patnje A prije svega Zbog žrtve na križu Koja je jedinstven čin milosrđa Bog Koja je jedinstven čin milosrđa on je napravio dvije stvari Broj jedan Proslavio je Boga Oca koji je ljubav Jer Bog ljubav je bio u njemu I Bog ljubav je proslavio njega I pazite sad, jeste spremni Onda ću vam pročitati Svetog Pisma Istina vam nije u slovu Pisma Svak će vam reći pisano je, pisano je, pisano To ste skužili pa se ova crkva pisana, ova pisana, ova Nije vam istina u slovu pisma, nego u razumijevanju slova u razumijevanju slova I onda se nakon križa dogodilo li na križu sljedeće Broj jedan, Kristovo tijelo je bilo potpuno produhovljeno Sve substance su postale duh i on je uskrsnuo sa svim tijelom I on od tad više nije sin čovječi Slobodno uđite i sjednite gdje god ima mjesta Naknadno tome Zbog te ljubavi ili božanske ljubavi koja ga je potpuno ispunila Dogodilo se potpuno stapanje fuzija između vječnog Oca Duha i Krista Isusa Do te mjere da su oni postali savršeno jedno Sa konačnim ciljem da je vječni Otac Duh dobio vidljivi oblik za nas i u tom obliku je sad za nas prisutan u svoj punini I mi mu pristupamo i ljubimo ga u Kristu Isusu Bez ikakvih posrednika Prema tome, kaže prva zapovjed Marko 1228 28 do 30 Kaže, sluša Izraele, Gospod Bog je jedan Stoga Ljubi gospoda Boga svom dušom i svim srcem i svom pameću i svim silama tijela svoga I to je Krist Isus On je Otac Kako ga Izaja i najavio Ja ovo ste čuli prvi put velika većina Ali ja vam moram reći Ako je ovo istina, a istina je Ovo vam mora promijeniti perspektivu, jel' tako? Sasvim izvjesno ovo vas stavlja u nadmoćnu poziciju Jer ste svjesni da taj Bog Otac sad po svom duhu Kroz Krista Isusa Prebiva u vama i da imate istog duha kojeg je Krist ima I da ste u njemu pobjednici na cilama tame I zato možete u njegovo ime što je ko da on stoji namjesto vas tu Istjeriva zloduhe i polagat ruke na bolesne I oni hoće ozdravljati Mijenja se i naša pozicija nakon toga Više nismo pala bića Vraćamo se u Božju obitelj Nema ničeg što nas opterećuje O tome je križ O tome je križ Ja ću vam sad pročitati nešto iz Kološana Što se meni jako sviđa meni se ovo jako sviđa, samo da se malo vode podbije. Kaže ovako Piše, ovo su ljudi napisali, ali, ali naslov je sljedeći Gledajući Krista vidimo Boga Isus je savršeni, živi odraz nevidljivog Boga Prema tome, tko god kaže da je vidio Boga On ga nikad nije vidio, čak i ako pismo kaže da ga je vidio, jer ga nije mogao vidjeti Stjepan kad kaže da je vidio Boga i Isusa da sjedi na slave Nije mogao vidjeti Boga Jer Boga niko nikad nije vidio Ni Stjepan nit ga ga mogao vidjeti Morate malo povezivati stvari Znači Boga nitko nikad nije vidio Nit će ga vidjeti Jer je nevidljivi Boži duh Ali u Kristu Isusu je On postao vidljiv za stvorena bića Stoga tko god je vidio Boga Vidio Isusa koji sjedi na prijestolju slave To vam je zakon Čista logika pa kaže Isus je savršeni živi odraz nevidljivog Boga On je bio prije svega i vladar je nad svim stvorenim jer Isus više nije ono što Ne bi ovo mogao biti Isus Onaj koji je došao na zemlju On je ocu govorio ko da je drugi To ste svjesni Govorio mu je ko da je drugi Jer jest bio drugi Ali nakon križa više nije drugi Njih dva su postali savršeno jedno Ivan 17, 21 do 23 i onda taj Isus o kojem Pavle govori Sveto pismo je progresivno otkrovenje Progresivno, znači stvari se događaju Božanska drama se odvija On govori o tom Otcu Isusu Znači Isus je živi Savršeni odraz nevidljivog Boga I sad govori o Bogu u Kristu on je bio prije svega i vladar je nad svim stvorenim Sve na nebu i na zemlji stvoreno je njegovom snagom Vidljivo i nevidljivo, silnici i gospodari, vladari i vlasti Sve je stvoreno po njemu i za njega On vas fokusira na njega Ono što bi trebalo biti kršćanstvo Jest intiman odnos između djeteta Božjeg i njegovog Oca u Kristu Isusu Hod Zajednički hod Prvim Korinčanima 1.9 Mi smo pozvani na zajedništvo sa Kristom Isusom da hodamo ljubave, da On živi u nama Po Ivanu 14, 21 i 23 ne može ti sve svejedno On ti postane sve kad ovo jasno kako i treba Pazi sljedeće rečenca Kaže On je postao prije svega i sve nastavlja postojati po njemu On je glava tijela crkve Krist je početak svega kao i prvi koji je ustao iz mrtvih on je na svaki način prvi u svemu Da li vam je On na svaki način prvi u svemu? Meni jest A to može biti samo kad imaš istinsku spoznaju njemu Kak će ti drugačije biti? Ako misliš da je mali Jel me pratite? Dok on je mali, on je sve Vlada nad svime To znači i nad silama tame U nama i po nama to znači da smo mi po njemu i u njemu gospodari to znači da se mi možemo suprotstavi silama tame zapovjedati elementima, zapovjedat tijelu I ono nas sluša, ja vas tamo vodim A ne da dođete da neko položi ruke na vas I da odete isti kakvi ste bili prije toga I da vam se onda bolest vrati u većini slučajeva Ja vas uvodim u pobjedu Po Kristu Isusu jer nam je pobjeda dana u Kristu Isusu Sloboda Pazi što govori o Kristu Isusu On je na svaki način prvi u svemu Jer Bog je odlučio u njemu nastane svu puninu I kroz Krista Bog, Bog, naglasak na Bog Krist nas nije spasio nego Bog u Kristu Cijeli stari zavjet govori o tome da će Bog ili Jehova ili Jahve Sić i uzeti tijelo i spasiti nas I to je Mesija zato oni kažu jesi ti taj, jesi ti taj I njegovo ime nije Isus Njegovo ime je u Jah Tako ga naziva izvorni tekst To znači Jehova ili Jahve naše spasenje Jahve naše spasenje On nas je spasio Tu bi ja negdje treba imati izdvojeno nešto samo malo <clears throat> Samo da vam par stihova pročitam Iz starog zavjeta Evo, Izaja 45, 14, 15 Kaže ovako Stvarno je u tebi Bog nema drugoga Ništavni su bogovi Doista ti si Bog skriveni Bog Izraelov spasitelj Govori o Jahve Jehove Kako hoćete Znači vječni Bog Otac od kojega su se savršeni anđeli stvoreni u snazi svjetlo odmetnuli svojom voljom i pali u bezdan bez dna Što je grijeh kojega sami ne bi mogli iskupiti Je smislio plan spasenja on je smislio, On nas ljubi On nas poziva k sebi i sve čini da mu se vratimo I pripremio nam je veličanstvenu sudbinu Moraš ga ljubiti kad ga poznaješ, ne strašiš ga se On traži da ga ljubimo On nam se otkriva da ga spoznamo, da ga možemo uzljubiti Kaže dalje Izaja 45.21 i 2 Nisam li ja Jahve nema drugog Boga osim mene Boga pravednost i, spasitelja Boga pravednog i spasitelja osim mene nema Krist nas nije spasio Nego je Sin Boži omogućio Bogu Otcu da nas u tom tijelu spasi Ljubav je podnijela žrtvu na križu Bog je bio u Kristu A Bog je duh i ljubav i On je u Kristu pomirio svijet sa sobom Ne ubrajajući opačina njihovih Tom ocu idemo Kad to znaš, ideš radosno Znaš da ti pripada sve što je On opisao Da će ti dati u Kristu Isusu Nema straha Zato vam ovo govorim jer ga ne poznaju Ljudi ne poznaju oca Osim mene nema spasitelja Gledajte u mene da se spasite svi krajevi zemlje Jer ja sam Bog i nema drugoga Znači, stari zavjet gleda u Krista Evanđelja su o Kristu A poslanice su onome što je Krist napravio za nas Mi živimo u poslanicama Mi živimo u poslanicama Nema u evanđeljima znanja o tome što smo mi Apostoli pojma nisu imali ni tko su ni što su Hoćeš li ti kraljevstvo nama sad na zemlji napraviti? To su mu još rekli kad je uskrsnuo u dijelima 1.7 Oni su mislili da će on dobiti kraljevstvo, da će vlada, da će im pogani služiti, da će se oni gozbiti Oni nisu imali pojma o pojmu dok ovaj duh nije sišao na njih U dijelima 2, onda su počeli kopčati Da ne bi mislili da su oni bili super, da mi nismo Isti duh u njima, isti u nama Koji je super Idemo dalje, samo par Kaže ovako Izaja 43.11 Ja, ja, Jehova ili Jahve Pored mene nema spasitelja Opet, Hošea 13.4 A ja sam Jahve Bog, tvoj drugog Boga osim mene ne ljube Osim mene nema spasitelja Hoću vam reći da krist prije križa i nakon križa nije isti I da je lažna doktrina o trojstvu osoba potpuno besmislena Jer Bog nije osoba, Bog je duh Niti je sveti duh osoba jer je to isti taj Bog duh samo u nama Bez grijeha pa može djelovati u svojoj svetosti Jedna je samo osoba i to Krist Isus u kojem je Bog u svoj punine Samo jedna osoba postoji Božanska Isto tako koncept sina od vječnosti nema nikakvog smisla Besmislen je svakoj pametnoj osobi Što to znači sin od vječnosti? To nema, to, to se anđeli čude tome što to znači sin od vječnosti? To je besmislen koncept Isus je stvoreno biće Jedan od sinova Božih koji je ostao vjeran Bogu Ocu kad su se drugi pobunili protiv Lucifera kojega su vidjeli u njegovoj veličanstvenosti jer Lucifer je bilo vidljiv prvostvoreni i kad je on rekao ja sam, oni su odabrali njega i pali u bezdan bez dna otvrdnuli u svoje substanci jer su bili Božja i sijana snaga ljubavi koju on dao individualnost i kad su se odmetnuli, prekinuli su pipu života i otvrdnuli koja je jedna vrsta kvantne fizike, znate ko eter, zrak, voda, led Otvrdnuli su kad su se udaljili od izvora života i tu veliku gomilu energije životne koje on isijao iz sebe i daje im individualnost Znači slobodnu volju Koja se svojom voljom odmetnula od njega I počinila veliki grijeh protiv ljubave I pala u duhovnu komu On je pretvorio materijalni svemir Koji je živ I materijalni svemir je dijelo Boga Oca Da vrati k sebi pale duhove Koji su integrirani u stvaranju u agoniji, kako kaže Pavle u Rimljanima 8 Prolaze kroz stvaranje u rastavljenom stanju i čekaju objavljenje sinova Božih. i kad dovoljno okaju taj grijeh u rastavljenom stanju kroz sva tri kraljevstva, Onda se ponovo sakuplja u jedno biće taj pali anđeo I daje mu se prilika u ljudskom biću da ispravi jednom počinjenu grešku I ovdje je na zemlji svi mi da odaberete pravo gospodara Jednom ga niste vidjeli, ali sad ga možete vidjeti u Kristu Isusu Mi smo na zemlji da bi donijeli odluku volje za Krista Isusa ili Oca u Kristu i tko to donese, on skida sa sebe sav ovaj teret On skida sa sebe svu krivnju otpadništva On skida sa sebe sve što je na zemlji počinio I dobio potpuno novu priliku o tome je ovo što piše u Svetom pismu Samo ovo je, ovo je za napredne i to vam promijeni odnos prema njemu Mene jako sekira kad vidim u kojem su stanju ljudi U odnosu na Krista Isusa On im ne znači ništa Potpuno pogrešna ideja o njemu Pojma nema nitko o njemu Cijeli život provedu u crkvama Oni nemaju pojma o njemu To se vidi po odnosu prema njemu I taj odnos mijenja sve Jer mi na zemlji imamo izvjesne probleme Mi imamo izvjesne neprijatelje protiv kojih se borimo Jel tako? Tako kaže pismo Pavlo Efežanima 6.10 do 18 iznosi duhovni rat i kaže da se mi ne borimo protiv krvi mesa, protiv ljudi, nego protiv vrhovništva vlasti Protiv poglavarstava, protiv onih koji upravljaju mrakom na ovom svijetu Protiv zlih duhova na nebesima Oni su nam ovdje koji stvaraju probleme, a mi im to dozvolimo i ljudi ne znaju da imaju u Kristu Isusu pobjedu Da kao djeca Božja imaju nadmoć nad silama tame I da imaju vlast Ja mislim da svatko od vas, od nas hoće živjeti u pobjede Zdrav, u snaze, u svjetlo, u ljubave Jel vi znate da ste vi u porazu kad ste zavidni, kad mrzite Kad ste nasekirani, kad ste u brezi, vi ste u porazu Da ne govorim ovo kad ste, kad ste bolesni, kad ste u minusu Ljudi misle da to tako mora biti, ne mora biti Ne mora biti Mi po njemu imamo pobjedu, jedan je porazio zlog Jedan ima ime nad svakim imenom I to je Krist Isus koji nakon križa nije isti kao prije križa Jer on kad je došao na zemlju To su Filipljani 2.6.7 On se odrekao svog božan, svoje božanske moći Koje je imao kao sin Boži Koji je bio pun Boga Ispunjen u punine. I uzeo oblik čovjeka Postao nama sličan To su Filipljani 2.6.7 Znači on se nije smatrao Držao svoje jednakosti s Bogom nego je oplijenio sebe i postao likom i naličjem ko čovjek I živio je ko čovjek dok duh nije sišao na njega I ponizio se Do smrti na križu I zato Zato mu Bog darova ime Ime koje je nad svakim drugim imenom Mislim, ako je neko ime nad svakim drugim imenom Ljudi moji, divam vam je pamet da bilo koje drugo ime uzimate u usta Em nemate to pravo ako ste kršćani Jer kaže po Kološanima 3.17 Da oni koji su Kristovi moraju sve u riječi i u dijelu činiti u ime I darova mu ime koje nad svakim drugim imenom Da se na ime Isusovo prigne svako koljeno Na nebu, na zemlji i ispod zemlje i to ime je On dao nama koji smo njegovo tijelo Da bi kroz nas nastavio činiti ono što je počeo činiti na zemlji A to je uništava djela đavolja Po prvoj Ivanovoj 3.8 Koja su djela đavolja? Pa bolest Neistina Grijeh Sve vam ovisi o tome da li razumijete tko je Isus Krist Što je napravio za vas I što i dalje čini za vas i što i dalje čini za vas Jer On je živ i djelotvoran u nama i po nama Djelotvoran je ovako, ali ovdje je vidljivo djelotvoran jer ja vidim, ja ovo izlažim problematiku s kojom se ja suočavam svaki dan I zašto su ljudi u porazu U porazu su zbog ovih stvari što ih ne razumiju Oni ne razumiju, većina ljudi, da je On živi Da On sad aktivno nešto čini za nas da to nije bilo onako jednom i više ne Da je On sad aktivan za nas Da On i dalje pobjednik Da njegovo ime i dalje ima snagu Na našim usnama izgovorenu vjere Ima, ja znam iz moje prakse Evo ja ću vam reći jedan primjer koji se meni sviđa Bila je jedna cura na seminaru u Zagrebu Koja je bila tu, slušala je poduku četiri dana Tad je seminar bio četiri dana I ovi i onda je primila na pravi način I kasnije je doživjela jedno sama Od nečega što je trebala ići na operaciju Znači, to je već tu sama se naučila Na koji način se boriti i izboriti što je i namjera seminara, ali onda je došla na jednu molitvu i prijavila je da ima epileptične napade svaka dva dana. To vam inače u pismu nije uvijek epilepsija, nekad je oštećenja ali ima slučajeva, neću reći većini slučajeva, ali onda je zao duh. I o tome jasno govori deveto poglavlje Marka, jer tamo dječak pokazuje znakove epilepsije, pada i pjeni se i grči se, jel tako, to su znakove epilepsije. I ona je prijavila da ima epilepsiju svaka dva dana. Što ćete vi napraviti sad? Hoćete kuka zapomagat Ili ćete možda napraviti što pismo kaže da napravite U ime Isusa Krista Ja sam položio ruku na nju I slomio moć satone na njezinim životom Otjerao zloduha Zarobio ga i zabranio mu da se očito I proglasio zdravlje Ništa se ni dogodilo Ali ona nije, nije više imala nikakav napad nikad Što to vama govori? Da sam ja posebno pametan, nadaren Da ja imam neke posebne moći Ne, ime Jasno kažu djela 3.16 Što se ljudi čudite To kaže u 14, djela 14 Ali idemo prema djela 3.14 Što se ljudi čudite I što nas gledate Ko da smo nekom našom snagom i pobožnošću Kaže Petar Jer znate, to je bilo kad su bili Petar i ekipica Više nije To, ne, to, to nema pameti u tome Pazi sa 16. stih Ime Ime Isusovo i vjera u njegovo ime je učinila da ovaj čovjek koga znate Hoda da ozdravi pred vašim očima Je li ime Isusovo i vjera u njegovo ime prošla s prvim apostolima? Sasvim izvjesno ne To je dostupno i danas je prepada svima koji su Kristovi Jel' tako? Mora biti Sam Petar je rekao Kaže ovi bez pameti koji zavode ljude Razdvajaju iscijeljenje od spasenja u evanđelju Na svoju štetu da iscjeljenje ne pripada Da iscjeljenje ne pripada nama Iscjeljenje nam pripada u iskupljenju koji spasenje Nerazdvojivo je O čemu jasno govori Izaja 53.4.5 Jel' tako? Sasvim iz, izvjesno On je uzeo naše bolesti i ponio naše boli Dok smo mi smatrali da ga Bog bije i kažnjava on je uzeo naše bolesti i iskupljenje Se opisuje u Izaji 53 I kaže da je On uzeo na sebe naše bolesti i bole Dok smo mi smatrali da ga Bog bije i kažnjava Radi naših grijeha njega probodoše Radi naših opačina njega satriješe Znači tu govori o grijesima, opačinama i bolestima I govori da je u paketu sve riješeno Radi naših opačina njega satriješe Pazi sad, njegovim ranama mi smo iscijeljeni Mora biti da je na križu to riješeno A oni to odvajaju Oni kažu da je to prestalo s apostolima Da li je ime Isusovo prestalo s apostolima? Da li je vjera u ime Isusovo prestala s apostolima? Da li Ivan 14.12 prestao s apostolima? Oni koji vjeruju u mene će činiti ista djela i veća djela Je li to prestalo s apostolima? Je li Isus polaga ruke? Jesu se svi nastali njega dotaknuti? Je li, polag... je rekao da ćemo čini ista djela? Je li to prestalo važiti? Ne, ali mi sve u svačije ime, na svačiji način u, u ime ljudi, u ime svega Samo ne u ime Jer ne znamo što to znači Ne znamo što je napravio, zašto je napravio Što je On I koji mi imamo odnos s njime O tome su vam Pavlove poslanice Govore o tome, ja vam preporučam ovim da ih čitate i da vidite što nama pripada u Kristu Isusu jer tamo Boži duh kroz Pavla opisuje što je On nama osigurao na križu Što nam pripada kao djeci Božoj. Kaže u drugim Korinčanima 5.17 Da oni koji su, to vam je jedan, jedna rečenica, jedan primjer Oni koji su u Kristu Isusu Novo su stvaranje Božje Novo Božje stvaranje Novo stvorenje sve staro u minu novo nasta Pa mora biti da onda i oni grijesi u minu Znači ne možeš me više optuživati za grijehe koje sam ima prije križa Kad pismo kaže da nakon križa Staro u minu i novo nastaje Da sam novo stvorenje Po Efežanima 2.10 Da me Bog na novo stvorio u Kristu Isusu Jel razumijete dinamiku? Mi se moramo početi ponašati onako kako poslanice kažu da se trebamo ponašati Početi misliti onako kako poslanice kažu da trebamo misliti I vjerovati da imamo ono što poslanice kažu da imamo Jer nisu to poslanice Pavlove Nego Duh Božji kroz Pavla U principu vam nisam ovo mislio reći, ali me hitilo u stranu Ja sam vam mislio krenu sa sljedećim Znači Galačanima 3.5 Kaže ovako A onaj koji vam daje duha I čini među vama silna djela Da li to čini zbog dijela zakona Ili zbog vjere u poruku Ja sam nas u principu samo mislio govoriti o vjeri u poruku Ali evo, išli smo u stranu vjere u poruku Znači nas zanima čudesno djelo nas zanima da nas On iscijeli kad mi zadnji dan dođemo pred, križi, pred prijestolje i tražimo da nam da iscijeljenje Jel tako? To nas zanima ako smo bolesni I mi radimo na tome da budemo svijesti da nam to pripada Kažu Hebreji 4.2 Ali poruka, pričamo o poruci Ali poruka nije uskoristila svima jer je nisu pomiješali s vjerom Hoće reći da vas sama poruka neće iscijeliti Da morate vjerovati u poruku Kažu Rimljani 1.16 da je evanđelje ili poruka To vam dođe na isto Evanđelje je radosna vijest Ili poruka o križu ili ti ga vijest onome što je Bog u Kristu Isusu napravio za sve nas da je ta poruka sila Božja na spasenje riječ je soterija isto kao i soza spasenje izbavljenje iscjeljenje svima koji vjeruju Znači nama se nudi trenutno izbavljenje, spasenje, iscjeljenje Kad čujemo i povjerujemo u poruku no da li ćemo mi povjerovati u poruku Ovisi o samo jednome I to smo stalno ponavljali Zato sam vam dao te papire Da li je ono što tamo piše istina Jer nitko od nas Bar za sad Možda je neko duha, ali pričamo općenito Nije bio na Golgoti, niti je vidio što se dogodilo Niti je osjetio u duhu što se dogodilo Niti će vidjeti vjerovatno na zemlji Jel' tako? Znači, ako mi vjerujemo u poruku to jest to što se dogodilo Mi vjerujemo zato što smo čuli poruku koja je dana kroz Sveto Pismo Ili razumijete dinamiku? I on je spreman potvrditi svoju poruku I zato šalje glasnike u svijet da oni koji čuju poruku, to smo mi I u srcu kažu, da, to je istina, amen, može On tu poruku potvrdi To je princip koji važi za sve u riječi on kaže riječ i onda potvrdi riječ kad je mi povjerujemo A koja je to poruka? O toj poruci govori Izaja 53 To je poruka o križu Izaja 53 govori o sluzi gospodnjem Govori o križu <clears throat> Ja ću uzest onaj bitniji dio A preporučavam svima ako niste do sada si poročitati Izaju 53 Iako ta misa počinje u Izaju 52, 12 do 14 Ta cijelina naj od 15 stihova Kaže ovako Tko da povjeruje našoj poruci jer opet vam moram reći Većina ljudi neće povjerovati poruci Oni misle da su spašeni jer su pristupili crkve I umru nespašeni Postoji točna formula na koji način ono što pismo govori postaje naše iskustvo Ko što postoji točna formula za vodu Nema zaobilaženja Nema šalabahtera Nema preko veze Nema koverta iz pošanka, Nema baba mi je bila to i to Nego točna formula postoji I ako mi uđemo u formulu To se sasvim izvjesno događa u našem životu Formula je sljedeća On šalje oni koji su već spašeni jer kako kaže drugi Korinčanima 5.20 Oni su primili pomirenje I onda Bog preko njih poziva druge da se pomire Oni odmah imaju poruku Bog vas po nama poziva Zaklinjemo vas u ime Krista Pomirite se s Bogom Znači oni koji su pomireni Odmah imaju po duhu poruku pomirenja I oni druge pomiruju Tako znaš da je pomiren On ne može šutiti i onda ti koji su pomireni oni onda idu i druge pomiruju Ili onda navješćuju Krista koji je njih izbavio I tako se stvar događa Jel me razumijete? Znači, postoje riječi koje, govori, koje su zapisane u Svetom pismu Koje vi morate čuti i po onome što ste čuli Steknete vjeru ako razumijete da to Bog govori I onda to primite u srce i On potvrdi riječ Znači opet se sve vraća na to da li je on rekao istinu ili nije Da li ja to ne razumijem Da li nema veze li razumiješ Nego da li vjeruješ da on rekao istinu ili nije Ne možeš ni razumjeti to u nespašenom stanju Jer ti je duh zavezan i zamračen Znači, mi to primamo po vjeri A vjera dolazi da čujemo poruku Ne da razumijemo poruku, nego da čujemo poruku I dovoljno pamet imamo da znamo da Bog ne laže I zbog toga što znamo da Bog ne laže Mi mu vjerujemo na riječ Tu je matematika Koja je to poruka? Koju on potvrđuje Evo na jednom seminaru baš je bila jedna mlada žena Ja nisam znao da ona ima taj problem Ali je prvi put u životu Iako je član dio crkve Ide svaki dan na misu i tražila na sve moguće načine izbavljenje bila na rubu samobojstva bila ovisnik i ovi, nije se nalazila izlaza i prvi put je čula poruku koju poruku? Da je Krist uzeo sve njezine grijehe i okajao ih i da je uzeo sve njezine bolesti i ispatio ih i da ona može biti očišćena od grijeha i zdrava od svih bolesti prema onome što je jasno ukazano iz Aj 53.4.5 i Psalm 103.2.3 i prema onome što govori u, u 1. Petrovoj 2.24 Ona je to prvi put čula Naglasak na čula ona je prema mojim uputama to prihvatila u srce i rekla Amen U tom trenutku njezine riječi nešto je sišlo na nju ja nisam ništa vidio da je sišlo jer je to duhovni doživljaj da očito nešto sišlo na nju i to što je sišlo na nju je duh Boži I ona je doživjela trenutno oslobođenje. To nije uvijek trenutno, ali uvijek radi Ona je doživjela trenutno oslobođenje Od čega? Od svega Kaže ona meni, pazi Ko da je neko uzeo bio veliki stol Ovaj stol i izbacio ga van Tako se dogodilo Okovi su spale Sve što je bilo u meni mržnja se pretvorilo u ljubav ta osoba dan danas nije napravila jednu grešku od on, koju je radila svaki dan Totalno je promijenila u trenutku To se ne događa uvijek u trenutku, ali uvijek radi Uvijek radi Nijedan put više nije uzela nijedan opijat kojega uzima Od tog trenutka, ja sam vidio da ona plaće To se dogodilo prvog dana Ja sam vidio da ona plaće, nisam znao zašto plaće Ljudi znaju plakat, trese, što ja znam, svašta se događa Ne može se rukovoditi Ali što se dogodilo? Ona je čula poruku Koju poruku? porukom da je jedan Sin Boži došao na zemlju da se ponudio da uzme sve grijehe svijeta, znači i naše ja sam vam dodao malo priče sa strane da bi vidjeli da postoji puno veća težina nego to što ste možda ukrali šlag od leda u, školi, ko što sam ga ja znao krast, pa da mislite, pa nisam strašan, ja sam krao šlag Teret je toliko veliki, veliki da ga sami ne možete okajati nećete ga ikad okajati Bila je nužna tako velika žrtva Znači, jedan je sišao da bi umro za sve Da bi uzeo sve grijehe svijeta Koji su ih sve opterećivali Ivan 1.29 Evo jaganca Božjega koji uzima grijehe svijeta Znači, sav svijet je pod grijehom Sav svijet je pod grijehom Jel' tako kaže pismo? To su Galačani 3, ja mislim 22, ali neću vas lagat Kaže, sav svijet je pod grijehom 22 Galačani 3 Umjesto toga pismo je sve zatvorilo pod grijeh Sve Bog je toliko ljubio svijet Svijet je pod grijehom kojim grijehom? Zato što je cijeli svijet opterećen sa prvobitnim otpadništvom, jer su svi uglavnom, osim ovi koji siđu po zadatku, pali anđele. Donose sa sobom veliku krivnju. I ako umre s tom krivnjom, ne ide u kraljestvo nebesko, nego ostaju vlasti tame. Koji povjeruje, on će se spasi, koji ne ostaće osuđen. To je jako ozbiljno. I to se ne događa zato što ste vi negdje pristupili, nego da ste čuli poruku i povjerovali u poruku. I primili Krista Isusa osobno u život kao spasitelja I odlučili da će On biti vaš gospodar I u tom momentu prestaje vladavina Sotone nad vama Skidaju se okovi po Kološanima 1.13 On vas prenosi iz vlasti tame U kraljestvo Sina svoga ljubavi njegove to nije neka opcija, čuj, možda pa ovako, pa može to i ovako sa dobrim djelima Nisu problem dobra djela ili zla djela, nego naša priroda i ako umrete ne neiskupljeni Ne idete u kraljevstvo svjetla Jer mi ne umiremo zajedno s tijelom Nego prelazimo u duhovno carstvo ta, Ili u carstvo tame Ili u carstvo svjetla A krist je jedina vrata Jer samo je jedan uzeo sve grijehe Sve ono čim je svako biće opterećeno a vjerujte mi, na riječ mi vjerujte Da je opterećeno sa puno više, više toga nego što mu se čini da je napravio na zemlji Grijeh je puno veći, teret je puno veći Besmisleno bi bilo svakom zdrave pameti da je morao doći spasitelj i da tako veliku žrtvu samo zbog naših grijeha na zemlji ili zbog onog što je Adam napravio. To svakome ko misli mora, mora, moramo tu i tamo pasto onako, naš. Mora biti nešto drugo. Puno je ozbiljnija stvar. Znači, jedan nevin je došao i dao život za krivce da nas privede k Bogu. Da nas privede k Bogu. 1 Petrova 3.18 I o tome je evanđelje ja sam vam jučer govorio Koja je naša poveznica s bolešću Jer mi imamo neku ulogu u tome Mi imamo neku ulogu u tome Bolest je posljedica kršenja reda Red smo prekršili ili mi na zemlji Ili mi prije smo nego smo došli na zemlju Na zemlju ili roditelji naši pa su u svom tijelu napravili loše tijelo Uvijek je bilo kakva izopačenost posljedica kršenja reda Nikad volja našeg Boga Ali On tako uređuje stvari Da se pravilnim reakcijama stvari mogu vratiti u red I to je naša uloga Vidi di smo što smo i vratiti se u red I On nam je dao pomirenje, izbavljenje Dao nam je priliku vratiti se u red u Kristu Isusu U kojem je obnovio sve stvari U Kristu Isusu sam Bog Otac pruža svoje djeci ruku pomirenja Krist je puno više nego što obično ljudi znaju Nego što znaju 90,9 Obično se, evo znaju ovi bliži Obično su ljudi zaprepašteni koliko sam ja zaljubljen u Isusa Krista i koliko On meni znači Jer ja samo o njemu govorim to nisu nikad vidjeli Zašto je to tako? Jer ljudima je to zanimljivo Kako je rekla jedna žena sad na seminaru u Splitu Ma ja se mislim da se meni onako zaljubiti u Isusa Kako je Loren zaljubljen Jer to ljude zanima Jer zamisli da tako ljubiš njega Zaručnika naše duše da spoznaješ u njemu Oca i da sva ljubav ide k njemu kako i važi, kako i treba Jer o tome je prva zapovjed, On je to rekao zbog nas Zamisli da se toliko otvoriš i da onda toliko primiš njegovu ljubav Jer mjera ko mjeriš ćeš biti izmjeren Pa ti si dobro, ja sam dobro stalno i raste, non stop Kako je to moguće? Kako se mi zaljubimo u nekoga inače? Tako da ga upoznamo da ga upoznamo kakav je u duše Jel' tako? Onda se mi zaljubimo ono što je u njemu U današnje vrijeme se zaljubiš ono vanjsko Pa nakon nešto vremena se upoznaš s onim što je unutra I pobjegneš glavom bez obzira ali to unutra je ono u što se mi zaljubimo ili što nas odvrati nakon nešto vremena Sad zamisli da si ga stvarno upoznao da si po duhu Božjem primio od njega spoznaju kako je rekao da ti govori otvoreno o sebi po Ivanu 16.25 i da te uvodi u svu istinu, da ti zna, da znaš što je i da si upozna predivno Pa ti si tak zaljubljen u njega da doslovno ne možeš misliti i govoriti ništa drugo Jer usta govore onim čim srce je po Mateju 12.34 Jer ja to ne čujem oko sebe Sve se čuje samo ne on i onda se diče da je u njima Duh Božji Ali kaže Ivan 16.14 Da kad dođe on Duh Božji Da će on samo Isusa proslavljati Pa je upitno kad čuješ da uopće o Isusu ne govore Kojeg duha imaju jer Duh Božji samo o Isusu govori što vidite u dijelima apostolskim 2 i 10 kad je Petar progovorio pun Duha Božjega. Samo Isusu Znači poruka Poruka Evanđelja da je sav svijet pod grijehom Možete se vi slobodno držati pisma, ja vam preporučam, ja vam samo dajem dodatne informacije da bi se fokusirali. Pismo kaže, to su Rimljani 5.12, da je Adam sagriješio i da je padam u grijehu ušao u svijet i da su onda svi sagriješili istim grijehom i da je smrt prešla na sve. To, nažalost, ne znači nikome puno, ali blago onima koji su od početka podučavanju riječi pa imaju vjerodostojnost riječi drže se toga kao zdravo zagotovo. Oni onda imaju rezultate. Ali ja pomažem jer većina ljudi to nije. Znači, sav svijet je pod grijehom Sav svijet je opterećen s nečim Sav svijet je u nečemu što se naziva duhovna smrt Jer kaže pismo da mi smo, mi znamo, mi smo prešli iz smrti u život To je prva Ivanova 3.14 Postoji smrt i postoji život Koja smrt? Kako se ta smrt očituje? Koje su značajke te smrti? Odvojenost od Boga Ti ne znaš ni da postoji, niti imaš odnos s njime To je značajka duhovne smrte Duhovna stvarnost ima sve jasne značajke Opipljive stvarnosti koji je prirodna stvarnost, jel' tako? Ti točno znaš kad si ti sa svojom ženom u kući u dobrim odnosima To se zove zajedništvo Vi koji imate cure, dečke, ženu Vi točno znate da li ste vi u zajedništvu, jel' tako? Da li ima one ljubavne iskre u zraku, jel' tako? To znaš točno E, mi bi trebali biti u takvom zajedništvu s njime Zamisli dušu koja doista spoznaje svog jedinog zaručnika i zaljubljeno njemu O čemu ona priča? U što ona gleda? Na koga po cijeli dan misli? To morate znati, bar ste jednom bile zaljubljene Mislim, idete u njegovo kraljevstvo navodno kad umrete Čudni se jedan veliki apostol Kaže, ljudi misle ići u kraljevstvo Isusa Krista I biti s njim vječnost, a ovdje mu ne posvećuju ni minutu na dan Iće tamo gdje su se posvetile Biće vam srce tamo, bit, će vam, bit ćete tamo gdje vam je srce Tamo će vam, blago će vam biti tamo gdje vam je srce Srce će vam biti tamo gdje vam je blago, pardon Samo pratite preko dana o čemu mislite, kome služite Tko vas zaokuplja, pa ćete znati di ćete biti kad umrete jer znate, nakon smrti slijedi sud Ne sud ono kako ga prikazuju Nego slijedi razdvajanje, svrstavanje Ideš među svoje U zajednice u paklu ili u zajednice na nebesima Zemalski život nije da bi bili imali pun frižideri, da bi išli na godišnji odmor imali nekoga za leć s njime i poda se i da bi se obukli dobro to vam je promašeni zemalski život on ima uzvišenu svrhu Cijeli materijalni svemir i naša zemlja su tako organizirani i stvoreni Dovedeni u postojanje da vrate k Bogu palu djecu Znači, zemaljski cilj je postati dijete Božje i vrati se kocu oslobođen Od okova tame u svjetlosti, u svjesnosti On mora imati svrhu, to se nudi u Kristu Isusu Znači, poruka Evanđelja On će potvrditi svoju poruku A ona je da je Znači On naše bolesti ponio Naše boli nase uzeo Dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava Za naše grijehe probodoše njega Za opačine naše njega satriješe Na njega pade kazna radi našeg mira njegove nasrane iscijeliše Ovo je sad sljedeći stih jako važan Jer tu ima jedna hebrejska riječ koja se ne može dobro prevesti na naš jezik Riječ se zove avon On je prevodi bezakonje Ali ta riječ puno više od bezakonja To nije bezakonje nego grijeh Kazna za grijeh i posljedica za grijeh To sve znači ta riječ Ona se tako i prevodi širom Svetog pisma Kako kad Znači, On je uzeo avon nas sviju Ili uzeo je sve ono naše loše Cijelu našu griješnu prirodu Sve naše grijehe i kazne za grijeh Ili posljedice grijeha Što su bolesti, muke, patnje i brige I On je to ponio da mi ne moramo I to je evanđelje Da su oni koji povjeruju u tu poruku Evanđelja Povjeri oslobođeni od toga I to vam ne može nitko dati Vi morate sami čuti poruku i nju povjerovati To ne može biti rekla kazala A čula, a čuj, ok mi zvuči To čovjek mora sam spoznati u srcu, u srcu to spoznat i donijeti odluku Zbog kojeg smo mi na, zbog koje smo mi na zemlji On mora razumjeti da je jedan sišao Da bi uzeo sve naše loše na sebe I da bi nam dao iznova sve dobro od Boga i da Bog nije takav da zbog grijeha jednoga kažnjava svi Kakav bi to, kako ti možeš voliti takvog Boga? Kako možeš voliti takvog Boga koji zbog jednog kažnjava svih? Nikako ali ti možeš voliti Boga koji čini sve da te vrati k sebi Bez obzira koliko se mu protivam Bez obzira koliko ga mrziš I koji nikad neće stati dok ne vrati svako svoje dijete k tebe K sebi Jer to je moj Otac on će vratiti svaku dušu k sebi I neće stati dok je ne vrati I to biće možeš voljeti Jer On od nas traži ljubav I sve čini da zadobije našu ljubav I na križu nam je pokaza ljubav U ovom je ljubav Ne da smo mi ljubili Boga Nego je Bog ljubio nas Jel tako kaže pismo Te je prva Jovanova 4.10 Ne da smo mi ljubili njega Nego je Bog ljubio nas Kako ćeš ga ti ljubit kad imaš potpuno krivu ideju prema, o, njemu i krivi odnos prema njemu a sve ti je utemeljeno i sve se veže na taj odnos Kakav odnos imaš prema njemu O tome ovisi sve Ljudi se osjećaju odbačeni u današnje vrijeme Većina nevoljeni To je najveća trauma duše Zbog, zbog čega je jako puno ljudi u, na psihijatriji to je glavni razlog, to se slaži psihijatri Odbačenost Odbačenost stvara strah od povrede Strah od povrede vuče sa sobom razne načine Kako da se zaštitiš od povrede Nove povrede Nove ozljede I tu ljudi, i tu ljudi primjenjuju ili, ili posežu za sredstvima Koja otvaraju vrata za zloduhe Odbačenost Znate što znači odbačenost? Nevoljenost Tražite od ljudi samo što vam može dati Bog Otac S kojim nemamo pravi odnos O tome vam je ova knjiga To nije neka knjiga Ovo vam je ljubavno pismo Oca našeg nebeskog Koji nas preziva k sebi Koji nas je pozvao u postojanje u svjetlu I savršenstvu i blaženstvu Dao nam je slobodu da možemo biti božanski jer božansko pretpostavlja potpunu slobodu i mi smo tu slobodu zloupotrijebili i odmetnuli se od njega i pali u bezdan bez dna ali ljubav nikad ne odostaje on čini sve da bi nas vratio k sebi i neće odustati dok nas ne vrati k sebi I On je tu ljubav pokazao Kristu Isusu Jer u Kristu Isusu je ljubav sišla I On je u Kristu Isusu ljubav Ljubav je u Kristu Isusu uzela na sebe sve naše grijehe Sve posljedice naših grijeha i kazne za grijeh I tko prihvati tu ljubav u Kristu Isusu Tko Oca prizna u Kristu Isusu Tko odabere pravo gospodara I donese odluku njemu služiti Živjet po njegovoj volji Sasvim izvjesno će biti oslobođen od okova tame Sasvim izvjesno će žrtva na križu postati učinkovita za njega On će potvrditi svoju riječ Vjerujte mi, ja znam da to radi Ovo radi ako samo vjerujete na riječ onome što piše Ali radi isto ovako ako imate dodatno objašnjenje što je iza onog što piše Ali o tome vam sve ovisi Jer pismo kaže, to su Rimljani 10.9.10 ima jasna formula kak mi izlazimo iz vlasti tame Kak rješavamo naš zemaljski zadatak Ako ustima priznaješ ili ispovjedaš da je Krist tvoj gospodar Već sam rekao, ovi neki nisu bili Riječ gospodin je pogrešna Nikome ne znači ništa i trebalo bi je izbaciti Grčka riječ je kirios i znači gospodar Onaj koji ima moć odlučivanja nad nekim ili na nečim Vladar nad nekim ili na nečim Ista riječ koja se koristi kad je u Otkrivenju 19, 16 i 17, 14 kaže da je On gospodar gospodara Znači riječ je gospodar Ako Krista učiniš gospodarom Ako ga priznaš gospodarom To je trenutak kad mu dozvoliš da On gospodari tvojim životom I to je moment kad te On oslobađa od sotone Traži se tvoja odluka volje Jer se slobodna volja ne može narušiti Slobodna volja je bila uzrok pada I on ti ne može dati ništa mimo tvoje volje ili razumijete? Da ne može biti uzrok vaših, naših loših stanja Kriva volja Adama Nikako, nego naša slobodna volja I zato se traži naša slobodna volja Za povratak u božanski red i u očevu kuću Ako Krista učiniš gospodarom i u srcu vjeruješ ono što pismo kaže o njemu Ovo ja parafraziram Tamo piše da ga je Bog uskrisio iz mrtvih Onda ćeš biti sozo Ovdje ako dobro razmislite, ne traži se dodatna molitva Sozo znači spašen, izbavljen, iscijeljen To je cijeli paket Jer cijeli paket je vezan sa avon Znači u Kristu imamo izbavljenje iz sotoninih okova Jel' tako? Imamo spasenje od grijeha I imamo iscijeljenje od bolesti To je grčka riječ sozo Zato se stranica zove sozo Sozo je bremenita riječ Jer srcem vjerovat opravdava A ustima priznavat ili ispovjedat sozo Znači vama ne treba dodatna molitva Ako istinski u to vjerujete i ispovjedate Što znači ispovjedat? Na glas preznat pred ljudima i pred vragom Da ono što pismo govori istina I onda se događa Možemo moliti i molit ćemo na kraju seminara Ali ovo je najviši oblik taj zakon je dan u Marku 11.23 Ja vam kažem da tko god kaže Prvi put kaže ovoj je gore Da se digne i baci u more Gora važi za svaki problem I u srcu ne posumnja nego vjeruje da će se dogoditi ono što kaže Dva puta kaže Dogodit će mu se ono što je rekao Tri puta Ovdje nema molitve Znači, ako vjerujete da je istina ono što pismo govori o Isusu Da je uzeo sve vaše grijehe I da ih je okajao kad je prolio svoju krvi Da ste očišćeni od grijeha I to ispovijedate, bit ćete očišćeni od grijeha Ne morate se dodatno moliti i ako u srcu vjerujete Da je uzeo sve vaše bolesti i bole I da ste njegovim ranama is, iscijeljeni Bićete, ne morate se dodatno moliti Samo morate priznati to na glas Pred svima to je zakon Da ono što u srcu moraš reći na glas Da moraš osloboditi svoju vjeru Evo znaju ovi bliži To je jedna metoda poučavanja i borbe protiv satane Kad on dođe i napada s nečim, bilo šime simptomima, bolešću Oni su naučili da se ne treba moliti Nego kažeš nećeš u ime Isusa Krista Jer njegovim ranama ja sam iscijeljen Nećeš i uglavnom trenutno bol stane simptomi i bolest Tu nema molitve Znaš koja su ti prava i ispovjedaš ih Jer vjeruješ u poruku Vjeruješ da je istinita i to priznaješ na glas Probajte pa ćete vidjeti kako radi Ja sam vam danas dao jedan papir, on je prilično zanimljiv I to je ono što većina ljudi isto ne razumije stićemo to još objasniti a to je da vi sebe morate vidjeti u cijeloj etapi puta zajedno sa Kristom Isusom o tome govori pisma jer on nije napravio što je napravio zbog sebe njemu to nije trebalo on je to napravio zbog nas i ja sam tu izvadio iz pisma ali ja ću vam dati glavnu ideju da razumijete što se dogodilo iako ono što se meni najviše sviđa u prvoj Petrovoj Nju stalno spominjem jer je to evanđelje ukratko i veličanstveno Prva Petrova 2.24 Kaže On sam Znači Krist Isus Na svom tijelu Naše grijehe ponese I prikuca ih na drvo križa Sad pazite što kaže sljedeće Znači On je na svom tijelu naše grijehe Sve grijehe, sve vi morate sebe vidjeti namjesto Krista vi morate vjerovati da ste vi bili u svim etapama puta namjesto Krista I da sad jeste tamo gdje jest Krist Jer to je kršćanstvo Tako i Krist, kad govori o tijelu Tijelo Kristovo je Krist Je li ima netko vas ko za svoje tijelo misli da nije on Da mu je glava, recimo, Ivana, da mu je tijelo Štefica Je li ima netko ko to misli? Jer ja vidim da puno njih to misli da misle one da na trsu vinove loze izlaze tikvice Ne, on je trs, mi smo loze Mi moramo davati kristove plodove Ako smo loze tako isto kriz glava je značna s tijelom I gdje je glava, tu je tijelo Sad ću vam to opisati Objasniti Znači, poistovjećivanje sa Isusom Kristom je nužno Jer On je stvari napravio namjesto nas što to znači? To znači da je On na mjestu gdje smo mi trebali biti To jest da smo mi na tom mjestu i treba popratiti cijelu etapu puta I vidi gdje je to došlo Jer on više nije na križu Križ je bio, križ je popratna etapa na putu Križ je nužan, ali ga više nema na križu Križ je e, nužna vrata da bi došli do onog gdje je sad Krista To je na prijestolju slave i mi zajedno s njim Tamo idemo I tamo smo i kako dostojni Jer nas je On učinio dostojni Kad je veliki sluga Božji u sam ga spominjao Veliki kad ga je u jednom od tih puta Kad mu se kriz direktno objavio Govorio s njim u vizi Kad ga je digao do prijestolja slave I kad ga je pogledao u oči On kaže Ja sam samo pao na koljena i onda sam svoje ruke stavio na njegova stopala Tad sam vidio da je bos I stavio sam glavu i rekao sam od svih Ja sam najnedostojniji da te pogledam oči Kris ga je odmah podigao I rekao je dostojan si jer moja te krv Učinila dostojnim Jer moja te krv učinila dostojnim Znači, mi pratimo sve što je Krist napravio Jer smo to mi napravili i mi sad nakon toga imamo poziciju koju Krist ima Jer mi smo tijelo njegovo. On glava, mi tijelo On trs, mi loze Mislim da su to prvi Korinčani 12 12 12 kaže ovako Ljudsko je tijelo jedno, a sastoji se od mnogih dijelova Svi ti dijelovi, premda ih je mnogo, čine jedno tijelo Tako i Krist Tako i Krist Da li vi mislite da je Krist koji je pravednost Ima tijelo koje je nepravednost da li vi mislite da Krist koji je zdravlje ima tijelo koje je bolesno? Sasvim izvjesno ne Znači Poruka evanđelja je da je Krist namjesto nas Uzeo sve ono loše I da je On umro za to Ili Zbog toga okajao to da bi mi preko njega mogli dobiti sve ono dobro od Boga I kad prihvatimo njega Mi primamo to sve I živimo u tome Jel me pratite gdje smo? I to ne zato što smo mi super Da se netko ne bi hvastao Po Efežanima 2.8 Nego je On super Zbog njegove ljubave Zbog njegove žrtve Zbog njegove poslušnosti Smo mi pravednost Božja ne naša pravednost Nego Bog je svoju pravednost ukazao u Kristu Isusu Tako da nam nije ubrajao pačine Nego je On iz ljubavi samo kajao naše grijehe Da nam može ponovo dati ljubav I to je nezaslužena dobrota ili milost on je sam naše grijehe zbog sebe neutralizirao Po Izaji 43.25 Prema tome, ako ih se On više ne sjeća Ako ih je On dokinuo Nema razloga da se mi sjećamo Moramo hodati u svjetlu te istine Uzdignute glave Opravdani pred Bogom Kristovom krvlju i njegovom žrtvom Znači iz početka Ovo vam ja dajem domaći rad Ovo mi je jako važno Promijenit će vam perspektivu i život na zemlji Kaže Pavle, a govori Duh Boži preko njega Ja sam razapet zajedno s Kristom Očito nisam razapet Jel neko, misli da, jel neko od vas razapet s Kristom? Ne, mora biti da je to neki naš unutarnji duhovni taj čovjek koji je grijeh jer Krist je bio razapet radi grijeha Drugim Korinčanima 5.21 kaže On koji grijeha nije počinio Boga je učinio grijehom namjesto nas Jer grijeh mora biti okajan To je zakon Plaća za grijeh je smrt Rimljanima 6.23 Duša koja sagriješi će umrijeti Ezekiel 18.4.20 Plaća za grijeh je smrt To je zakon Božje pravednosti Bog nije dokinuo pravednost Nego ju je ispunio u Kristu Da bi nam mogao ponovo dati I To je pravednost Božja Koja ne osuđuje Nego se žrtvo iz ljubavi Tog Boga možeš ljubiti, nijednog drugog Znači, razapet sam zajedno s Kristom To su Galačani 1.19, imani 6.6 Pazi sad ovo Umro sam zajedno s Kristom kako sam umro zajedno s Kristom? On govori u prošlom vremenu Mi se moramo naučiti misliti i govoriti Onako kako božanski um misli I govori kroz Pavla u poslanicama Jer to smo mi u Kristu Isusu mi moramo imati misao o Kristovu Pa prvim Korinčanima 2.16 Znači, mi moramo misliti ono što On misli Kaže, umro sam zajedno s Kristom Pazi sad ovo Ukopao sam zajedno s Kristom Krštenje ili uranjanje Znači, simbolika je to Nikoga neće spasiti uranjanje jer kako kaže veliki sluga Boži Oni koji misle da će i to spasiti Uđu Budu suhi grešnici kad uđu, izađu mokri grešnici <clears throat> Uranjanje u smrt Kristovu znači krštenje To je krštenje znači uranjanje na izvornom jeziku Znači mi smo kao u duhu po vjeri Kad vjerujemo što je pismo reklo Isusu Uronjeni u njegovu smrt Ili umrli zajedno s Kristom I ukopani zajedno s Kristom Za naš stari život ili za grijeh i onda smo oživljeni ili oskrišeni Vidite dinamiku, uranjanje, ovo morate vjerovati, a ne se uranjati Uranjanje je vanjski prikaz onog što unutra mora biti, inače vas neće spasiti I onda znači mi se uranjamo u njegovu smrt po vjeri Poistovjećujemo se i po istoj dinamici izranjamo opravdane Očišćene Bez ikakvog grijeha Bez ljage i bez mane je li tako kaže tamo u Kološanima? Zašto? Jer smo umrli za grije kad je Krist umro Nema više grijeha Sad smo pravednost Božja u Kristu Isusu Duh Božji se uljeva u nas i prebiva u nama Ne da nismo dostojni, nego smo i kako dostojni Ali zbog njegove krvi, a ne naše zasluge ali ga sramotimo Ali ga nječemo i njegovu veliku žrtvu Kad se ponašamo kao da smo i dalje grešnice <clears throat> Gdje su ti Kološane? Pazi sad ovo Jednom ste bili daleko od Boga Kološani 1, i 22 Jednom ste bili daleko od Boga i njegovi neprijatelji Zbog svojih misli i zbog svojih zlih dijela Ali sad vas je Bog ponovo pomirio sa sobom Po Kristovoj smrti Smrti njegova tijela Jer Krist nije umro u duhu, to vam je jasno Nema smrti u duhu Ima duhovna smrt koja je stanje duha Ali nema duh, nema ono smrtavi nema ga više Kak neki misle Da vas postavi pred Boga kao svete, čiste i bez ičega što bi vas učinilo krivima pred Bogom Ja kad ovo čitam dođe mi da pojedem knjigu skupa sa, sa koricama Morate se uživiti u ovo To vam mora biti život Znači, nakon što sam ja primio Kristovu žrtvu po vjeri Ja sam se tako reći s njim uronio u smrt I izronio iz te smrti živ njegovim novim životom I to je novo rođenje Staro u minu, novo nastao Što staro? Sve staro Ostaju slabosti duše zbog cjelokupnog znači tog pada i to se onda jačaš njegovom snagom Svima koji ga primiše dade snagu da postanu sinovi Boži Onima koji vjeruju u njegovo ime po Ivanu 1.12 Dobiješ snagu da nadvladaš još te slabosti duše i mane Ali si rasterećen sve krivnje, svog grijeha, svih posljedica grijeha I živiš novim životom Kako? Pa povjeri ono što piše, a on potvrdi poruku Oprosti, mogu ja sekundu? Ne možeš sad dok, a, ne možeš sad pita dok, dok, dok, dok je... Ne, samo da kažem. Reci. Uh, ja priznam Krista kao svog gospodara. Amen. Amen. Amen. Slušaj sad ovo. Pazi sad dalje. I ne samo to. Mislim, di to ide? Ljudi dalje gledaju taj križ, kukaju Kaže Isus, ljudi moji, da vi znate što sam ja napravio na križu Ne bi plakali Nego bi se radovali Križ je pobjeda Križ je pobjeda Znači, mi smo umrli zajedno s njim, ukopani zajedno s njim, oživljeni zajedno s njim i tu ne staje tu ne staje Efežanima 2.6 daje cijelu dinamiku A Pavle moli najvažniju molitvu Svetog pisma U Efežanima 1.17 do 23 Da nam Bog otvori oči srca Da može i da nam duha mudrosti i objave Da možemo spoznat Što Pavle da spoznamo Koliko je veličanstveno i bogatstvo veliko bogatstvo Njegove slave prema nama koji vjerujemo I koliko je neograničena njegova moć Koju je pokazao kad je Krista uskrisio iz mrtvih I posjeo ga pored sebe na nebeskim visinama Iznad svakog poglavarstva i vlasti i vrhovništva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego u svijetu koji će doći i postavi ga glavom nad svime radi crkve koja je tijelo njega koji ispunjava sve u svima i onda nema tu poglavlja kod Pavla Pavle nije pisao pismo u poglavljima To su oni razdvojili A vas koji ste bili mrtvi u grijesima To je ista misa Bog oživi zajedno s Kristom Koji ste živjeli po, požudama svog tijela Po duhu vladaru ovog svijeta Bili po naravi djeca gnjeva, sinovi neposlušni Ali on kaže, Bog živi zajedno s Kristom Efežanima 2.4 To je ista misa on se moli da nam se otvori oči srca Da spoznamo što smo u Kristu što smo mi u Kristu? Pazi sad ono On kaže i posio nas je zajedno sa Kristom Na nebeskim visinama A što Krist radi na nebeskim visinama? Ovo se Efežani 2.6 Pa tamo vlada Vlada ima sve mu je podloženo pod noge Što sve? Pa ovi zlodusi vrhovništva vlasti proti kojih se borimo jer kriz glava mi tijelo To znači da ispod naših nogu Zato kriz kaže nama Dao sam vam vlast Dao sam vam vlast Luka 10.19 Da gazite po zmijama i škorpionima Očito ne govori o zmijama i škorpionima i svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće nauditi Da li razumijete dinamiku božanskog plana? Da nas On u Kristu diže iz običnih ljudi do djece Božje Sinova Božjih i kćeri Božjih u kojima prebiva Duh Božji Zar ne znate da u vama prebiva Duh Božji? 1. Korinčanima 3.16 I Bog živi u nama po tom Duhu po drugim Korinčanima 6.16 i mi po njemu imamo nadmoć, imamo pobjedu Jer smo posjednuti na nebeskim visinama zajedno s Kristom Jer gdje je glava, tu je tijelo Je li ima neko od vas koji je došao s tijelom glavama i dostala doma gleda televiziju? Ne O tome pismo govori vječivanje s Kristom Kaže tako prvim Koričanima dana. Tako i Krist Mi smo udovi njegovog tijela Efežanima 5.30 Znači On i tijelo su jedno On djeluje kroz tijelo on govori kroz tijelo On iscijeljuje kroz tijelo On izgoni zloduhe kroz tijelo On propovjeda kroz tijelo Što smo mi? Jel' tako? Sad ista stvar Znači, šesti ovo Znači, pričamo o poistovjećivanju Znači, Krist je umro zbog naših grijeha on je ispatio naše bolesti Sa idejom da ako ih je On ispatio, mi ne moramo i tu se koriste glagole I tu se koriste slike iz starog zavjeta i židovske crkve Koja nije bila crkva Nego slika crkve prema praliku na nebu Židovi nisu imali veze s pravom crkvom nisu bile takve kvalitete Nego ono što su oni vanjski prikazivali Je bila podudarnost duhovne crkve Koja je došla sa Kristom i kad je kriz došao, to se može gledati ko jaje da je puklo Ljuska židovske crkve više ne postoji Njih više nema ali slike koje su dane i koje se koriste Su pralici koji su na nebu duhovni zakone I što se dogodilo? Pričamo o grijesima i bolestima Pazi sad ovo Znači 53.10 Izaja Kaže da će se 2.53.10 To ćemo pročitati, to super piše Pazi ovo Kaže, ali se gospodu svidje da ga pritisne bolestima I ako žrtvuje, i ako ponudi život svoj kao žrtvu za grijeh Vidjet će potomstvo mnoge, mnogo Mnogo Pazi ako ponudi svoj život kao žrtvu za grijeh Ta slika govori sljedeće Govori, znači objašnjava točno što se dogodilo i tiče se nas Znači ovako Isusov život je žrtva za grijeh I ta žrtva za grijeh u židovskoj crkvi se ovako odvijala Čovjek bi donio žrtvu koja se tražila za izvjesne grijehe Svećeniku I onda bi on na tom žrtvom izgovorio ili priznao svoje grijehe i svećenik bi simbolično to prenio na životinju I zaklao životinju Čija bi žrtva okajala za grijeh I čovjeku bi bili grijehi pre, prekriveni jer, krv jaganjaca i junaca ne može dokinut grijeh Ali Kristova žrtva po Hebrejima 9.26 jednom zauvijek dokinula grijeh I Krist je bio i svećenik i žrtva Ali li razumijete dinamiku? Znači, kad vi vidite što piše pismo to je napravljeno zbog nas ili nama kad je Krist umro, mi smo umrli s obzirom na grijeh On je ispatio naše bolesti Naše bolesti su već ispaćene I prema tome smo mi iscijeljeni Ili nema razloga da dvostruko ispaštamo iste grijehe I iste bolesti jer to čak ni u civilnom svijetu se zbog istog zločina ne može dva puta ispaštati ili plaćati, jel tako? Znači, kad je on tu žrtvu podnio namjesto nas ono zbog čega je podnio je dokinuto na isti način kao kad bi vi bili dužni u poreznoj upravi i vaš prijatelj bi došao i sve vam platio Njegovo plaćanje znači dokinuće vašeg duga I vi više ne morate imati teret krivnje što vam dug nije plaćen državi Da li razumijete? I prema tome, ako vjerujete što piše u Izaiji 53.4.5 U srcu on će potvrditi svoju riječ O tome je poruka križa Da je jedan nevin Došao i uzeo grijehe svih Posljedice grijeha i kaznu za grijeh i kad je on umro Da su svi oni koji u vjeri to prihvate Oslobođeni od toga Eto moja molitva danas Da vam ova istina Stvarno prožme srca da razumijete izmjenu na križu Da razumijete poistovjećivanje sa Kristom Jer o tome sve ovisi U ime Isusa Krista Amen